Allez-y. Non, une seconde, une seconde, je compte. Alors, trois, quatre Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au Bistrot français. Baylar bayanlar, Fransız lokantasına hoş geldiniz. Sortez. Alors, nous commençons avec une entrée sur un quartier historique d'Istanbul que vous connaissez sans doute. C'est le quartier euh, de Balat. Alors, dans le quartier de Balat, on trouve une très belle église, une église bulgare qui se trouve euh, à Fener, plus précisément. C'est une église qui attire particulièrement l'attention parce que euh, elle a été construite tout en fer et on aimerait vous parler un petit peu de son histoire. Alors, euh, elle fait partie des deux bâtiments les plus représentatifs du paysage euh, de Fenège, qui se trouve au bord de la Corne d'Or à Istanbul. on trouve en effet le lycée orthodoxe qui domine la colline et puis l'église de Saint-Étienne des Bulgares qui est en contrebas sur la rive. C'est donc de cette église-là euh, qu'on parlera ensuite. En 1849, la communauté bulgare orthodoxe d'Istanbul, euh, jusque-là rattachée au patriarcat grec orthodoxe de Fénège, exerce sa juridiction sur l'ensemble des pays balkaniques englobés dans l'Empire ottoman. Cette communauté réclame aux autorités son indépendance et l'autorisation de créer sa propre Église. Le prince Stéphane Bogorodidi haut fonctionnaire ottoman d'origine bulgare et qui vit à Istanbul, offre la même année à ses compatriotes euh, une propriété à Fener, sur le bord de la Corne d'Or. Le premier étage de la maison en bois euh, se trouve notamment sur le terrain qui va être transformé en chapelle, et l'inauguration de cette chapelle sera euh, faite en 1849. Ensuite, cette petite église va être transformée et dédiée à Saint Stéphane en hommage euh, à son généreux donateur. En 1850, les deux maisons de pierre faisant également partie de la propriété sont démolies et leurs matériaux sont utilisés pour la construction d'une annexe de trois étages qui sert de couvent, et puis ensuite de siège à l'exarca bulgare jusqu'en 1912. Euh, pardon. Les relations avec le patriarcat grec de Fener continuent à devenir plus compliquées et euh, demandent euh, qu'une église dédiée à la population bulgare soit créée de manière indépendante. Cette église finit par voir officiellement le jour euh, le 28 février 1870, après de longues années de discussions. En 1890, euh, l'exarchat bulgare reçoit d'Istanbul l'autorisation de remplacer l'église en bois par une autre plus solide. La particularité principale de cette église, c'est que l'ensemble de cet édifice est réalisé en métal, tant euh, à l'extérieur qu'à l'intérieur. En fait, euh, ceci est dû au fait que le sol ne pouvait pas supporter le poids d'une ossature en béton armé. Et donc, il a fallu trouver une solution, et c'est le métal qui a été choisi. La construction du nouvel édifice est confiée à Ovsep Aznavour, architecte arménien d'Istanbul, et c'est la société autrichienne RPH euh, Wagner euh, à Vienne qui se voit chargée de la réalisation des pièces préfabriquées. Donc les pièces sont acheminées euh, via le Danube et la mer Noire et elles seront assemblées et montées à Istanbul. L'église de Saint-Étienne, euh, qui est le patron de la Bulgarie, peut accueillir à peu près 600 fidèles et euh, le jardin de l'église accueille les tombes des quelques militants religieux bulgares ainsi que de plusieurs métropolites. En 2005, un jury composé d'ecclésiastiques, d'historiens et de professionnels du tourisme classe cette église parmi les dix plus belles églises de Turquie. Et donc, c'est pour ça qu'on <laughs> avait voulu vous la présenter. Evet, çok teşekkürler Adrian. Geçtiğimiz haftalardaki konuğumuzla beraber İstanbul'un Bulgar azınlığından ve İstanbul'un eski Bulgar semtlerinden birisi olan Fener'den söz etmiştik. Bugün de e, kaldığımız yerden Fener'den devam ediyoruz. E, Fener'de Türkiye'nin pardon İstanbul'un en güzel 10 kilisesinden bir tanesi seçilen Bulgar Kilisesi'nden kısaca söz edeceğiz. Önce e, tamamen e, ahşaptan yapılan kilise arkasından İstanbul'un e, Bulgar 1850'lerde İstanbul'un Bulgar Ortodoks topluluğunun e, artık artması ve kilisedeki ahşap yapı üzerine baskı oluşturulması sonucunda daha da sağlam bir hale getirilmek istendi ve arkasından kilisede yapılan restorasyon sonucunda İstanbul'un en ilginç yapılarından biri olan tamamen metalden yapılan bir kiliseyle e, karşı karşıya kaldık. E, bir başka ilginç olan noktada bu e, yeni kilisenin yani tamamı metalden olan kilisenin yapılması e, Ermeni sanatçı Josef Aznavur'a e, devredilmişti. 21. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bu gittikçe artan metalden yapılar yani Gustav Eiffel'in Eiffel Kulesi gibi Meksika'da ve Şili'de bazı örneğini görebileceğimiz metal yapıların eski örneklerinden bir tanesi olarak Fener'deki bu eski e, Bulgar kilisesi gittikçe önemini koruyor. Biz de söyleşimizi aslında yani kendi aramızdaki programımıza ve kendi aramızdaki söyleşimize e, Fener'den başladık. Çünkü bugünlerde Fener Balat'ta aynı zamanda programın başında anons ettiğimiz üzere sokak sanatı, street art konusunda da gittikçe hareketli günler yaşanıyor. Ee, biz geçtiğimiz haftalarda hepimiz e, GR ama Fransızca nasıl söyleniyor? GR. GR. E, ee, Fransız sokak sanatçısının Balat'taki fotoğraflarıyla e, fark ettik kendisinin Balat'ta e, olduğunu bir süredir. Kendisi dünyanın en ünlü sokak sanatçılarından bir tanesi diyebiliriz. New York Times'ın kapağını yapmıştı geçenlerde. E, onunla beraber çok ün kazanmıştı. 2008 yılındaki çalışmalarıyla beraber e, Kanda ödül almıştı. Dolayısıyla dünyanın en ünlü sokak sanatçılarından bir tanesi İstanbul'da şu anda ve e, Balat'ta aynı zamanda Tarla başında aynı zamanda Mahmutpaşa'da e, çalışmalarını sürdürüyor. İstersen Adrian sen kısaca birazcık e, Alors oui, dans la, dans la continuité de l'émission de la dernière fois, on a commencé par vous parler donc de cette euh, église bulgare et on continue en enchaînant euh, avec Balat puisque le sujet de, notre émission d'aujourd'hui c'est le street art et que euh, ces derniers temps on a la visite de l'artiste français JR qui, qui commence à déposer des œuvres dans le quartier de Balat. Alors, euh, pour vous présenter euh, JR très rapidement, euh, s'il a encore besoin de le présenter, c'est un artiste qui, qui s'est fait connaître notamment en exposant librement sur les murs du monde entier les, visages de ceux qui, qui fréquentent en fait les quartiers. Alors, ça, entre 2000 2004 et 2006, il réalise en fait le portrait d'une génération. Donc euh, c'était en France, dans les banlieues de Paris, dans les quartiers bourgeois. Et il expose euh, les visages des gens qu'il trouve. Et euh, c'est un projet qui a été fait avec la collaboration de la mairie de Paris. En 2007, avec Marco, il réalise Face to Face. C'est la plus grande exposition illégale jamais réalisée. JR affiche d'immenses portraits d'Israéliens et de Palestiniens face à face dans huit villes palestiniennes et israéliennes, de part et d'autre de la barrière de sécurité. Dès son retour à Paris, il colle de nouveau ses portraits dans la capitale, euh, et pour l'artiste, naturellement, cette action artistique est avant tout un projet humain. Euh, pour lui, les héros du projet sont tous ceux qui, du deux côtés des murs, euh, ont autorisé en fait à, coller les portraits sur leur maison. Enfin, à la même période, il met en place euh, un projet qui s'appelle The Wrinkles of the City, euh, les, regards de la ville. Et c'est un projet qui permet de révéler l'histoire et la mémoire d'un pays à travers les rides de ses habitants. Euh, l'artiste choisit des villes ayant connu des bouleversements comme Carthagène en Espagne, Shanghai ou Los Angeles et donc aujourd'hui İstanbul. Hmm. Kısaca tercüme edersek Ciğer dünyanın ünlü e, sokak sanatçılarından bir tanesi Fransız asıllı. Kendisinin web sitesinde de belirtildiği gibi aslında dünyanın en büyük galerisine sahip. E, fotoğraf kolajı tekniğini kullanıyor ve çeş, şey, e, çeşitli şehrin çeşitli duvarlarını o bölgede yaşayan insanların fotoğraflarını kolajlıyor. Dolayısıyla şehir ve yaşayanların aslında birlikte nasıl göründüklerini görmemizi sağlıyor. Kendisinin hikayesi aslında 2001 yılında Paris metrosunda bir fotoğraf makinesi bulmasının ardından başlıyor. Avrupa'nın farklı şehirlerinde mimari ve yapıların fotoğrafını çekmek için çıktığı yolculuklarda tanıştığı, konuştuğu insanların fotoğrafını çekip bu görselleri şehrin duvarlarına yapıştırmaya başlıyor e, esas kendisinin ünlü olmaya başlaması 2004-2006 yılları arasında Paris banyolarında yaptığı bir neslin portresi çalışması. Burada banyoda yaşayan insanların fotoğraflarını çekip banyonun duvarlarına devasa boyutlarda yapıştırıyor. Ee, önce çok tepki görüyor ama arkasından o kadar beğeniliyor ki eser Paris Belediyesi bu çalışmayı resmi şehrin resmi sanat çalışmalarından birisi olarak kabul etmek zorunda kalıyor. Ardından 2007 yılında İsrail ve Filistin'de bir yüz yüze e, isimli bir sanat çalışması var. Bu şimdiye kadar e, yapılmış en büyük ölçekli e, yasa dışı fotoğraf sergisi e, dünya ölçeğinde. 8 Filistin ve İsrail şehrinde Filistinli ve İsraillerin fotoğraflarını e, karşılıklı olarak yüz yüze yapıştırıyor. Dolayısıyla e, iki tarafın, iki toplumun da yüzleşmesini birbirlerinin yüzüne bakmasını amaçlıyor bu e, bir, daha doğrusu birbirlerinin gözlerinin içine bakmasını amaçlıyor bu çalışmasıyla. 2008 yılında Kadınlar Kahramandır serisiyle savaş ve çatışmaların ortasında kalan kadınların görselleriyle savaştan etkilenen ya da çatışmadan etkilenen şehirleri birleştiriyor. E, tam o dönemde başladığı bir seri aslında şimdi İstanbul'a gelen seri Şehrin Kırışıklıkları serisi o şehirde yaşamış ve o şehirde yaşlanmış insanların fotoğraflarını o şehirde yaşlanan binaların yüzüne yapıştırıyor. Dolayısıyla şehrin ve insanların ortak tarihini e, ortaya çıkartmayı amaçlıyor. Bu Çalışma İspanya'da, e, Kartajen'de, Şangay'da, Los Angeles'ta gerçekleşti. Şimdi bunların ardından İstanbul'da, Balat'ta, işte Mahmutpaşa gibi yerlerde e, devam ediyor Dolayısıyla bugünlerde Balat'a yolunuz düşerse artık önünüze ve kaldırımlara değil e, birazcık kafanızı kaldırıp e, binaların yüzüne doğru bakarsanız aslında çok önemli bir sanat eserinin e, parçası olmuş olabilirsiniz. Şimdi devam edeceğiz aslında İstanbul'un sokak sanatından. E, çünkü Ciğer'in yap, JR'ın yaptıkları İstanbul'un tek sokak sanatı değil, Güngören'den e, artık Boğaz kıyısına kadar birçok yerde İstanbul'un grafitilerini ve sokak sanatını görebiliyoruz. Ama ondan önce bir kısa müzik arası verelim. Art des yani sokak sanatı. Oui, avant de commencer, de continuer en fait avec un petit tour d'Istanbul, euh, qui des, des, des lieux où on trouve des arts de rue, Euh, on vous propose d'écouter cette fameuse musique française, Art de rue. Ça vous rappellera sans doute quelques <laughs> bons souvenirs. Ambiance scandale, danse de vandale, sans d'où vient la chaleur DJ, breaker, b-boy, rappeur, beatbox. Ambiance scandale, danse de vandale, sans d'où vient la chaleur c'est l'art de rue. Des ce qui pratiquent et ce qui aiment, ce putain d'art de rue. Ce qui danse sur la piste, sur la pierre ou à la ce qui mixe, ce qui parle sur la zik et ce qui taxe sur les fourgons. C'est un mode de vie, une chose qui nous rend sérieux. Un besoin unique, vécu jour et nuit, on désire toujours faire mieux la vie n'est qu'un test et toutes les situations sont complexes. On pense et l'esprit dit fait le pense. Tant qu'on respire et qu'on est libre, y'a qu'à oser vieux. Savourer l'existence comme on peut. L'essentiel est de faire ce qu'on aime et comme on veut. on veut. Le rap c'est bon quand tu fais ça par amour. Mais pas quand a beaucoup de trucs en jeu. On s'en rend compte qu'une fois coincé dans le cercle vicieux, c'est un salut aux anges et aux dangereux. C'est un salut aux jeunes de France, de la zone et de l'opéra. Aux anciens qui ont pratiqué l'art de la danse comme 5DA sur les trains, les murs cradent et là où ça craint, comme sur les palais et commissariats. Salut à ceux qui parlent sur de la musique, ce qui décrit joie, angoisse, haine et amour, sans méthode précise et sans être alléché par la pas du gain, mais juste parce qu'ils en éprouvent le besoin. On en a marre de rire, gloire à l'art de rue, dédié aux gens durs et à tout ce de ta rue. Le thème, c'est art de rue, dédié à ce qui pratiquent et ce qui aiment ce putain d'art de rue. Ambiance scandale! millénaire, rien qui change, boy Dédicacé à ceux qui rappaient sur beatbox. Maintenant, les MC veulent tous parler de la même chose. Mais ne font pas baigner leurs textes dans la même sauce. On explose, extorque, exporte, explore, sextoque, s'escorte, vexport et Si t'aimes pas le rap, c'est quoi qui te dérange Tu veux peut-être nous abattre, c'est ça qui te démange Des petites phrases et des phases face au drame de la rue On s'emballe, tu te sens mal, si tout crame c'est de l'abus ordures, pense qu'on est bon qu'à prendre, vendre des drogues dures qui s'approchent, ressentent la morsure. Le truc s'est forgé dans la pénombre, l'attente était longue, route l'élixir, voit une gorgée tombe. T'as reconnu ce putain d'art de rue, faut le suivre à la trace ou pas le perdre de vue. Evet, İstanbul'un sokak sanatı turuna bir kısa müzik arası verdik. E, Funky Family'den Art yani sokak sanatı şarkısını dinledik. Şimdi kaldığımız yerden devam edersek Az önce Ciyar'ın eserlerinin e, İstanbul'un çok sayıdaki e, sokak sanat örneğinin bir parçası olduğundan söz etmiştik. İstanbul'u, İstanbul'un duvarlarının, Türkiye'li sokak sanatçıları kadar e, uluslararası sokak sanatçıları da renklendiriyorlar. E, tabii İstanbul'un sokak sanatının en çok yoğunlaştığı bölgeler olarak Galata civarı, Karaköy ve Kadıköy'ü e, verebiliriz. Ama sadece bu bölgelerde e, sanat eserlerini göreceksiniz anlamına gelmiyor bu. İstanbul'un Avrupa yakasının Karadeniz'le birleştiği yerde bile örneğin e, çok güzel bir e, resmi görme ihtimaliniz var. Burada e, İspanyol sokak sanatçısı Ruben Sanchez tarafından yapıl, yapılan Deniz Kızı resmini görebilirsiniz. Bir efsaneye göre M.Ö. 5600'lü yıllarda Akdeniz'deki suların yükselmesi sonucu Boğaz'dan Karadeniz'e önemli bir su boşalması olmuş. Öyle hatta işte efsanelere göre öyle şiddetliymiş ki şimdiki Niagara şelalesine benzer sahneler yaşanıyormuş. Dolayısıyla bu hikayeden ilham alan Sanchez, e, Boğaz'ın Karadeniz'le birleştiği yere hatta oranın Avrupa yakasında kalan kısmını e, deniz kızı resmini boyamıştı. Dolayısıyla bu da İstanbul'un dışında ama İstanbul'un içinde bir başka sanat eseri. Alors bien sûr, Balat euh, n'est pas le seul endroit où on trouve des œuvres de street art euh, à Istanbul. vous connaissez sans doute euh, Karaköy, Kadıköy ou Galata, mais au-delà de ces quartiers, on trouve aussi du street art un peu partout à Istanbul. par exemple, l'artiste espagnol Robens Sanchez a peint son œuvre La Sirène à l'endroit même où le Bosphore se jette dans la mer Noire. Alors c'est une œuvre qui s'inspire d'une légende, une légende qui raconte qu'en moins 5600, donc, euh, la mer Méditerranée a rempli de ses eaux ce qui deviendra plus tard la mer Noire, et qu'à l'endroit même où euh, l'eau de la Méditerranée coulait euh, vers la mer Noire, on trouvait une chute d'eau plus forte encore que celle du Niagara. C'est à cet endroit-là que la sirène a été déposée. E, bir başkası belki de e, İstanbul'un çok e, sokak sanatı deyince akla hemen gelmeyen yerlerinin Güngören'deki e, yukarıdan ağaç resmine değinmek lazım. Boyalı ellerin e, yaptığı önemli bir sanat eseri bu da. Belki boyalı ellere birazcık söz etmek lazım. Boyalı eller İstanbul'u grafitiye alıştıran isimlerden bir tanesi. İstanbul'un önemli sokak sanatçılarından bir tanesi. Kendisi Güngören Belediyesi ile beraber bölgedeki birçok binanın e, sokak sanatıyla tanışmasını ve en azından grilikten kurtulup renge kavuşmasını sağlayan önemli isimlerden birisi. Alors, un projet qui a été réalisé en partenariat avec la municipalité sur laquelle euh, le projet a été fait, c'est euh, le, projet de Boyale à Gungeren. Euh, donc Boyale a peint les murs du quartier pour un peu redonner des couleurs à la ville qui, en manque un petit peu. Et donc, la plus connue de, ces fresques que Gökçen nous a présentées s'appelle Yukar Yukarıdaki? Yukarıdan ağaç. Yukarıdan ağaç, pardon. L'arbre du dessous, euh, et qui représente donc euh, un arbre euh, qui permet de redonner comme ça un petit peu de, de, de couleur, un petit peu de, de vitalité euh, au mur de la ville. Şimdi son euh, neredeyse bir yıla yakın zamandır köprüden e, Avrupa birinci köprüden Avrupa yakasından Anadolu yakasına giderken e, sağınıza baktığınızda Ortaköy'de gördüğünüz bir e, sanat eserinden söz etmek istiyoruz. Bir duvarın boydan boya kaplayan mavi ve kömür karası bir fon üzerine düşen baretleri canlandıran e, o ünlü bina duvarını göreceksiniz. Bunu Amerikalı grafiti sanatçısı Gaya hazırladı. Pera Müzesi'nin 20 sokak sanatçısını bir araya getirdiği sergisi için İstanbul'a geldiği esnada Soma'daki maden kazasında hayatını kaybeden madencilerin aileleriyle tanıştı e, onlara başsağlığı dileğinde bulunduktan sonra bu konuyu e, aslında bize her gün hatırlatabilmek ve tarihe not düşebilmek için İstanbul'un en simgesel yerlerinden birinden köprüden görülebilecek şekilde Ortaköy'deki bir duvarı e, tamamen boyayarak e, bu düşen baret resimleriyle bize unutması imkansız bir eser bıraktım. Eh ben, une, dernière œuvre dont on voulait vous parler en fait aujourd'hui, ça se trouve euh, à Hortecueil, où euh, l'artiste américaine Gaia, qui était venue à Istanbul pour une exposition au musée Pera, euh, a rencontré les familles qui avaient perdu des proches à Soma, dans l'accident qui a frappé la mine en 2014. donc touchée par leur histoire, elle a recouvert tout un mur d'un immeuble avec des casques d'ouvriers. Et on peut voir ce mur à chaque fois qu'on traverse le Bosphore. Ça nous permet de, de se souvenir en fait de cet événement extrêmement fort. Evet şimdi bir başka aslında e, İstanbul'un en çok e, grafitilerinin bulunduğu alan Galata, Şişhane, Karaköy ve Kadıköy demiştik. Dolayısıyla bir şimdi küçük rotadan bahsedelim. Belki de e, bu grafitileri görerek dolaşmak isteyen dinleyicilerimize e, Şişhane'de indikten sonra Şişhane'den Karaköy'e kadar devam ederken aslında yol boyunca Kripoe'nin e, Sarı Eller eserlerini görüyorsunuz her tarafta. Alman sanatçı Kripoe'nin arkasından tabii Karaköy'e inerken tek gördüğünüz şey bu olmuyor. Başka birçok sanatçının e, eserlerini de Karaköy'ün çeşitli yerlerinde görmek mü mümkün. Arkasından Karaköy'e indiğinizde bir vapura binip Kadıköy'e geçebilirsiniz. Kadıköy'de de özellikle de 2013 yılında gerçekleştirilen Mural Fest yani Duvar Festivali kapsamında birçok e, Türkiye'li ve uluslararası sanatçı Kadıköy'ün ve modanın duvarlarını rengarenk boyamışlardı. Birkaç sanatçının ismini vermek gerekirse Pixel Pancho, Dom, Amuz e, bu sanatçılardan birkaç tanesi. E, bundan sonra da herhalde tercümeye geçelim. Alors s'il fallait vous donner quelques indications pour faire un trajet et observer tout ce dont on vient de parler, euh, moi je donnerais une petite correction. On pourrait dire qu'on partirait de Balat, et euh, donc de Balat, vous irez, après avoir vu les œuvres murales de JR, jusqu'au métro. Au métro, vous descendrez à Chichané, et de là vous pourrez commencer à observer les, œuvres qui se trouvent dans le quartier de Galata. Et en descendant vers le quartier de, de Karaköy, vous pourrez euh, observer en fait les mains euh, les mains de euh, Kripoé, l'artiste allemand, qui recouvre en fait euh, tout le quartier de, petites mains jaunes. En, arrivant à Karaköy, vous prenez le, bateau jusqu'à Kadiköy, qui vous amènera jusqu'au quartier de Moda, et où vous verrez beaucoup de murs qui sont peints par les artistes internationaux lors du festival mural à Istanbul. Donc on y trouve notamment les œuvres de, Pixel Pancho, Dom et Amos. Çok kısa iki duyuru yaparak programımızı bitirelim. 5 ee, Haziran Pera Müzesi'nin 10. yılı. Ee, bu 10. yıl sebebiyle müzenin duvarları Kanadalı genç sanatçıların Pera Müzesi 10. yıl için özel olarak hazırladıkları ve müzenin cephesini kaplayacak ve bir sanat eserine dönüştürecek olan Gör Bak Deniz başlıklı eseri sergileyecek. Dolayısıyla 5 Haziran'da o civarda olacaklara şimdiden duyuralım. Bir ikinci duyurumuzda e, İstanbul'un sokak sanatından söz ettik ama Erbil Sivaslıoğlu'nun İstanbul'un sokak sanatı konusunda ve bunu arşivlemek konusunda önemli çalışmaları var. Bir başka önemli çalışması da belki de teknoloji sevenler için iyi haber. E, telefonlara yüklenebilen bir e, uygulama özelliği var. Dolayısıyla siz sokakta yürürken yakınınızda bir sokak sanatı örneği varsa telefonunuza gelen uyarıyla başınızı kaldırıp görmenizi sağlıyor. Alors on finit cette émission avec euh, deux euh, petites annonces un peu courtes. Le 5 juin, en fait, le musée Perra fête ses 10 ans et à cette occasion, les murs seront recouverts par l'œuvre d'artiste canadien qui s'appelle See, see, So, donc la mer, euh, le regard et, la vue. et, donc vous aurez l'occasion de, retrouver un petit peu de street art sur le, pour ceux qui aiment la technologie maintenant, on voulait vous dire qu'il y avait une application qui s'appelle Street Art Istanbul qui vous permet, en fait, selon les quartiers où vous vous trouvez, euh, de retrouver plus précisément euh, les œuvres de street art qui vous entourent. E, Merci pour votre écoute et à dans deux semaines.